Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafil anbija wal mursali nabina Muhammedu alihi wa sahbi ajma'inu abad. Znači, mi počinjemo sa Rijadu Salihinom, sa šestim hadisom u poglavlju o iskrenosti i nijetima. I šesti hadis prenio nam je Ebu Ishaq Sad ibn Abi Waqas, رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة jedan od deseterice kojima je posvjedočeno da će ući u džennet, kaže imam nebevi. رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة muttafakun alej. To je hadis koji nam je prenio Ebu Ishak Sad ibn Abi Waqas radijallahu anhu, jedan od deseterice obradovanih džennetom. U njemu stoji sljedeći. Došao mi je poslanik sallallahu alaihi ve selleme na oprosnom hađu, obišao me je zbog toga što sam bio veoma bolestan. Rekao sam mu Allahov poslaniće, ti vidiš kakva me je bolest popala i do čega me je dovela. A ja imam mnogo imetka, a nasljeđuje me jedino moja kćerka. Pa hoću li ili mogu li udijeliti dvije trećine svoga imetka, kao u sadaku? Poslanik reče ne. Pa sam rekao, a mogu li pola Allahov poslaniče? Rekao je ne. Ne. Pa sam rekao, mogu li trećinu Allahu poslaniče? Rekao je, možeš trećinu, a i trećina je mnogo ili veliko. Nesiguran je jedan od prenoslaca da li je rekao mnogo ili veliko. Jer da ostaviš svoje nasljednike bogatim i neovisnim, bolje ti je nego da ih ostaviš siromašne i da traže i prose od ljudi a sva, za sve što udjeliš bilo kakvu sadaku s kojom želiš Allahovo lice, dobit ćeš nagradu za nju. Pa čak i ono što staviš u usta svoje supruge. Znači od hrane i sl. Ponovo reče Sad ibn Abi Qas, rekao sam Allahov poslaniče, zar ću ja ostati nakon svojih drugova, to jest zar ću ostati nakon svojih e, drugova u Mekki? Pa je rekao, ti nećeš ostati iza njih. A da uradiš bilo kakvo dobro dijelo zbog Allahovog lica, a da ti to neće povećati dređu i ugled. Ali ti ćeš vjerovatno, kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme, ostati živ tako da će od tebe, od tebe neki narodi imati koristi, a neki štete. Allahu moj, neka se produži hijđa mojim ashabima i nemoj ih vraćati nazad njihovim stopama, ali mi je, ali je jadnik Sad ibn Haule. Poslanik sallallahu alejhi ve veselame je žalio ga je zbog toga što je umro u Mekke. Mutefekunali. Postoji neki dijelovi koji su malo manje jasni, je l' tako? Pa krenćemo od početka. Prvo, hadis govori o deseterici obradovanih džernetom. Šta je s njima? Da li je to samo njima deseterici zagarantovan džernet ili ima još ashaba? I ako ih ima još, zašto se govori o deseterici posebno? Znači, njih desetorica su poznati u, u knjigama hadisa zato što su spomenuti u jednom hadisu. Kontate. Znači, rijetkost je da poslanik se sve spomene više ljudi u jednom hadisu, pogotovo toliko njih, da će ući u džernet. E njih desetericu spomenuo je šta? U jednom hadisu. I zato su oni poznati kao desetirica zbog toga što su u jednom hadisu. Međutim, onih kojima je poslanik sve posvjedočio o džernet dok su bili živi ili dok su preselili, pa je rekao ovo su džernet, i tako, ima dosta recimo Bilal se ne spominje među ovom desetercom a posle se nam je iza njega rekao da će ući u džennet znači nekada može biti indirektno nekada direktno drugo nekada postoji mnogi ashabi koji, kojima, se, kojima je indirektno posle se nam rekao da će ući šta u džennet a ovdje ovim je rekao direktno ući će u džennet Kaže ovaj ashab da mu je poslanik sa selem na oprosnom hađu. Šta je oprosni hađ? Sad ibn Abi Vakas. Kaže, poslanik me posjetio na oprosnom hađu. Bio sam veoma bolestan. Šta je oprosni hađ? I zadnji i prvi. Znači, koliko je poslanik obavio hađeva u svom životu? Samo jedan jedini hađ. Koje godine je to bilo? devete godine. Znači, devete godine i poslanik je nakon toga ušao u, u desetu godinu u Medini i preselio nakon povratka sad. I na tom oprosnom hađu, zašto je nazvan oprosnim? Zato što se je poslanik sa selem tu tada oprostio od ashaba i od dunjaluka, možemo reći. Jer on je već nagla, naglasio i rekao, la'alli la'a huđu ba'da'a mi hada. Rekao je, sallallahu sallam, ja možda neću više učiniti hađ nakon ove godine. A ovo zapamtite dobro. Rič le'alle u Kur'anu i često u hadisu znači sigurnost. U arapskom jeziku riječ le'alle znači mogućnost između dvije stvari. Kod nas bi otprilike to bilo moguće ili možda i tako dalje. Ali kad se u Kur'anu spomene riječ le'alle, recimo kada Allah ono obećava nešto pa kaže asallahu an yafu anhum možda će Allah njima i oprostiti kaže Ibn Abbas i god Allah kaže možda sigurno će biti jer plemeniti kad obeća neće iznevjeriti kad neko plemenito obeća pogotovo Allah Đelšanu je najplemeniti a njemu pripada najuzvišeniji primjer onda sigurno neće iznevjeriti znači u na tom oprosnom hadžu na kojem se poslanik sa selem e, oprostio od ljudi i ashaba, obišao je Sada ibn Abi Vakas. Šta razumijemo iz toga? Razumijemo dvije stvari. Prvo, da je pohvalno i poželjno dijelo posjetiti bolesnike. Drugo, da bolesnika je poželjno posjetiti makar on bio nižeg ranga ili društvenog položaja ili vjerskog položaja od tebe. Jer ovdje je poslanik s.a.v. došao kao vrhovni poglavar države. To u nekakvom društvenom smislu. A došao je kao vjerovjesnik, kao najuzvišeniji stepen tom vjerskom smislu. I obišao je koga? Sada ibn Abi Vakasa, jednog od svojih sljedbenika. Što znači, kao kaže Imam Nevevi, to često Imam Nevevi tu fajdu spominje u svom komentaru na muslim, da može onaj koji je fadil posjetiti onoga koji je mefdul. Znači onaj koji je na višem stepenu da posjećuje onoga koji je na nižem stepenu. I to ukazuje u principu na skromnost tog čovjeka. Dalje kaže nam ova ashab Allahu poslaniče vidiš do čega me je dovela bolest na osnovu toga kažu učenjaci da je dozvoljeno čovjeku obavijestiti o neugodnostima koje se nalaze kod njega od bolesti, siromaštva i slično pod jednim uslovom da to nije žalba na Allahov kader, nego jednostavno kao obavještenje na ono što se dogodilo. Razumijete to? Nije dozvoljeno recimo čovjeku da kuka, da žali, da ovo, da ono, u smislu da se kao eto ispadne na kraju žalba što ga Allah rešano tim iskušao i što mu je to dao, tu bolest ili to siromaštvo ili tu nedaću ali ako se dogodi da recimo obavijesti nekoga čisto iz obavještenja, kao što je slučaj ovde sa sadom, kada je rekao poslaniku vidiš do čega me je dovela ova moja bolest, to nije šta zabranjeno, jer on nije to, to izrazio time žalbu, nije se žalio i kuko na Allahovu odredbu, nego jednostavno obavijestio poslanika sa selem kao uvod za ono što će pitati i što želi da pita. Jeste razumeli to? Dobro. Kaže, ja imam mnogo imetka, a nasljeđuje me samo jedna čerka. Znači, ovo je dokaz da žena koja tada prije islama u arapskom svijetu nije uopšte nasljeđivala, a i dan danas, čak i ovdje na balkanskim prostorima ima mjesta gdje čeri uopće nasljeđuju. U Srbiji tamo recimo, u nekim dijeloma, pa čak i u Crnoj Gori. Nema čirke udjela u tome nego sve ide sinu. Zašto? Zato što oni smatraju da čir kad ode nije više njihova. I čak i promijeni i prezime i sve. To je kršćanski običaj koji nema veze sa islamom. Znači, žensko u islamu kad se uda, ono ne prestaje biti dio član porodice i nosi svoje prezime. Čak što više je zabranjeno, poslan kaže, ko se pripiše drugom plemenu, nije od nas. U drugom rivajetu na njega Allahovo prokletstvo u drugom rivajetu ko se pripiše ocu, a nije njegov, a zna da nije on, na njega Allahovo proklinstvo i tako dalje. Znači, ostaje ona član, ona nosi prezime i dan danas imate ljudi, čuje se, kaže, ako nema muške djece, izumire prezime. Ne izumire prezime, ostaje, znači, ona žena i ostalo, znači, ostaje, ona nosi svoje prezime, ne može biti drugo nego što jest. Međutim, pošto vi znate da u košćanstvu ti zavjeti su takozvani e, neraskidivi i kod njih je zabranjen razvod. Znači jednostavno ona se utapa i postaje dio druge porodice i zato one stavljaju one burme prstene na lijevu ruku kao znak neraskidivog zavjeta koji ide na, na, na ruku i tako dalje. Zbog toga kaže učenjac kod nas nije dozvoljeno da burme se koriste kao znak zaruke i slično jer to nije muslimanski znači običaj. I kod nas je razvod na kraju krajeva dozvoljen, po ispravnom mišljenju nije čak ni mekruh. Jer hadis koji govori o tome, u principu svi hadisi koji govore o pokuđenosti razvoda su ili veoma slabi ili izmišljeni. Znači, nema ni jednog hadisa koji pokuđuje razvod kao pojam, nego se zna da je pokuđen razvod bez razloga. Iz opštih, e, kao kaže učenjaci, opštih tekstova i, i, i suprotnosti cilja braka, jer brak je znači, sklopljen s ciljem da traje. I ako razložno se to raskida, onda to u tom smislu može biti negativno i slično. Ali kad bi te neko za propis, koji je propis braka? Da li to haram, mekruh ili ovo? Ili kažeš džaiz ili halal, znači dozvoljeno. Razumijete to? Znači ovdje vidimo da kćeri nasljeđuju i imaju pravo isto kao i sinovi od imetka oca, onoliko koliko im je Allah odredio sad što je Allah žena odredio muška, dio muškarca kao dvije žene i tako dalje, to je druga stvar, ali imaju pravo na dio imetka kojim je Allah odredio i to im ne može niko oduzeti, niti ima pravo na to. Pita da li da udjelim dvije trećine imetka, kaže ne, pola ne, trećinu, kaže se ne može trećina. Na osnovu toga, kažu učenjaci, nije dozvoljeno čovjeku oporučiti na samrti više od trećine svoga imetka. više od trećine svoga imetka na samrti. Ali neki smatraju da je trećina nekakav vid dozvole, ali da je lijepo i mustehab i manje od toga, zbog toga se prenosio da je Bubekra, Ibn Abasa i drugih, da su smatrali pohvalnim i lijepo ako neko već oporučuje da oporuči četvrtinu imetka. Znači da oporuči četvrtinu imetka, da ne oporučuje šta a trećinu. Jer poslan se nam kaže i trećina je puno ili mnogo. Na osnovu toga, kaže učenjaci, ako bi čovjeku poručio više od trećine imetka, sav višak biva nevažan, nije validan i poništava se. E sad, postavlja se pitanje pred nas, da li poništiti cijelu oporuku ili poništiti samo do trećine? Znači, ta oporuka gdje on oporučuje više od trećine svoga imetka na samrti, znači ona je nevažeća. Ali šta sad uraditi? Da li je skroz znači, učiniti nevažećom ili smanjiti iznos na trećinu? Znači, ako neko je vlasnik imetka, umire svoj jedno muškarac ili žena, znači, nema pravo više od trećine imetka oporučiti. E sad, šta uraditi? da li sve ili ovo, to je stvar koja, koja, koja zastupa Kadija, nekada se uzima u tu razmatranje namjera njegova, da li je htio nekom uskratiti nasljedstvo i slično, Allah Đelšanohu najbolje zna u vezi s tim. Dalje, poslanik Selem mu govori mudrost toga i kaže da ti ostaviš svoje nasljednike neovisnim i bogatim. Bolje ti je nego da ih ostaviš siromašne pa da traže od ljudi. Znači ovdje vidimo tu korist i da je to fadilet i vrijednost da čovjek ako ispoštuje sva Allahova prava u životu da ostavi nakon sebe svojim nasljednicima korisnog imetka, nema to smetnje ako Bog da će znači nagradu za to. Dalje ovdje kaže u Lema imamo i šaret da je pokuđeno tražiti i prositi od ljudi. I većina uleme je na stanovištu da je to haram. Znači, prositi u principu je haram. Prošnje kao pojam. Kad bi te neko sad upitao kakav je propis za prošenje. Da čovjek traži ljudi i kaže daj mi ovo, daj mi ono. Kažeš, osnova za taj propis je haram. A onda u određenim hadisima poslanik sallallahu alaihi ve selleme izuzeo je određena stanja kad je čovjeku to dozvoljeno. Kao što se navodi u hadisu tri stanja, a to je da čovjek da čovjeku bude uništen sav usjev svejedno zbog prirodne nepogode ili nečega drugoga i nema usjeva dovoljno onda u tom slučaju može tražiti i navodi se i o slučaju ako bude doći nam hadis koji govori koji govori potpuno o tome. Znači, tražiti od ljudi u principu je šta haram i zabranjeno. Dalje, kaže ovdje da udjeliš, što god udjeliš zbog Allahovog lica, povećati se da ređa i ugled. Pa čak i ono što staviš u usta svoje žene, to jest hrana koju nahraniš svoju suprugu, dobit ćeš nagradu, znači, za nju. Dobit ćeš nagradu za tu hranu. Pod jednim uslovom da imaš nijet da ti ima želiš Allahovo lice. Ako nemaš to, tog, tog nijeta, onda u tom slučaju nema nagrade, a nema ni kazne. Jer izdržavati suprugu i porodicu u principu i sve one koje, koje čovjek dužan izdržavati u određenim momentima, to je Allahu drago dijelo, je li tako ili nije? A za Allahu draga dijela dobija se nagrada kada? Kad se ima odgovarajući nijed za njih ako nema nijeta, zato ovdje poslanik kaže tabtagi biha vajha Allah. Znači da, da time to što to hraniš svoju suprugu želiš Allahovo lice samo. Dalje ovaj nas hadis uči jednom Allahovo svojstvo, a to je i to svojstvo bića sifat za tije, da Allah Žešano ima lice, kakvo je, šta je, ne znamo, ali se spominje jasno i nema nikakve sumnje da tekstovi su i kuranski i hadijski prepuni e, govora o tom svojstvu. Dalje kaže nam ovaj Allahu poslaniče, zar ću ja ostati iza svojih ashaba, svojih drugova? Pa onda se kaže, ne, ti nećeš ostati tako dalje. Šta je to znači? To znači da ashabi nisu voljeli nakon učinjene hijdže vraćati se u mjesto iz koje su učinili hijdžu. Na osnovu toga, kažu učenjaci, mekruh je, ili nisu voljeli, nije me, neće reći mekruh, nego nisu, nisu voljeli, nije lijepo, ako nešto čovjek ostavi radi Allaha Đelešanuhu, vraćati se ponovo tome. Razumijete to? Oni su napustili Mekku zašto? Zbog Allaha Đelešanu. Otišli su Allahovom poslaniku za srednje da budu s njim. Znači, oni su napustili to. I sada su smatrali, što je i poslanik sa Selem ovom potvrdio, da ne treba da se vraćaju više na to mjesto, jer su ga ostavili zašto? Zbog Allaha Đelešanu. A čovjek što ostavi zbog Allaha Đelešanu, šta? Ne treba se vraćati na to. Dalje iz ovoga vidimo da poslanik sa Selem ovdje ima jednu mođizu. A to je da ga je obavijestio da on neće umrijeti u toj bolesti. Znači, rekao mu je da neće ostati u Mekke znači neće umriti u toj bolesti, nego da će šta više živjeti i da će od njega imati koristi neki ljudi. Kažu, kažu ulema, to su ashabi i muslimani, a da će od njega imati štete i neki drugi ljudi, a to su nevjernici, kažu ulema, misli se na osvajanje koje su ashabi radili u to vrijeme, pa je sad ne Abi Vakas bio među njima i naravno da su muslimani od toga imali koristi, a nevjernici šta štete. To se na to odnosi. I onda poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio je dovu svojim ashabima za njihovu hidžu i da ih ne vrati njihovim stopana, ali je jadnik Sad ibn Haule. Šta je bilo sa Sad ibn Hauletom? On je učinio isto tako hidžu iz Mekke, međutim dogodilo se da je umro u Mekke. Nije grešan, ali ja to poslanik sallallahu alejhi je žalio ga što je to tako se desilo, što nije i on što se vratio na ono što je ostavio zbog Allaha Đališana. To je hadis koji smo danas govorili. E, zbog čega je, sad postavlja se pitanje, zbog čega imam nevoj ove ovaj hadis uvrstio u poglavlje uskrednosti i nijetima? Znači, sve što udijeli samo želeći Allahovo lice, dobija nagrad za to. To imam nevoj htio s ovim hadisom. Iz toga razumijemo dvoje. Naša namjera mora biti isključivo Allah Đelešanu i drugo, da bi dobili nagradu za takva djela moramo imati nijet. Ako nema nijeta, nema nagrade. E onda, ako je djelo i badet, onda imamo kaznu za to. A ako nije badet, nemamo kazne. Razumijete to? Znači, ako je neko djelo i ibadet, čisto i ibadet, kao što je namaz, zekat i tako dalje. Ukoliko imamo dvije stvari, moramo biti iskreni i nemamo nagrade ako nismo iskreni. Znači, moramo biti iskreni, to je vađib. Ako nismo iskreni, imamo kaznu. A plus nemamo nagrade. A ako dijelo nije ibadet, kao što recimo hranjenje žene ili šta ja znam, jedenje kad u ima ladlišanu ono ili pinje, spavanje i tako dalje, to nisu i sam po sebi. I ako imamo dobar iskren nijet u tome, znači da, da se približamo ono što dobit ćemo nagradu. A ako nemamo nijeta, nemamo ni nagrade, ni kazne. Zadržat ćemo se na ovome i još jednu fajdu ovo korist koji su oženjeni. Neki učenjaci na osnovu ovoga izlače da je lijepo e, sa ženom ovaj igrati se čak i prilikom jela ako, ako je prigoda znači ne sad ako imaju roditelji ili djeca ili nešto slično ako ste sami pa ženi stavite recimo zaloga i usta i tako dalje Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa